Xuleuomenos kai Hermes. Xuleuomenos tis parapo tamoe ton oikeion apebale pelecun. Amechanon toinun paraten oxen cathisas o dureto. Hermes de Mathon ten aitian kai octeiras ton anthropon catadus eis ton potamon Khruzoon anenke Pelekyne kai e hutoshtine hon Apolesen ereto Tu de me tuton einain phamenu authis katabas argurun enekomise Tu de me de tuton einain ton Oikeion e Pontos ektritu katabas e keinon ton Oikeion anenenche Tu de tuton alethos einain ton Apollo lota famenu, hermes apodexamenos autu ten dicaius zunen, pantas autoe edore esato. Hode paragenomenos pros tus hetairus, tas sumbanta autois diexeleelusen. Hon heis tis ta isa diapraxas thai ebuleusato, cae para ton potamon elthon, cae ten oiceian axinen exepitedes, afeis eis to reuma, klaion ecatheto. Epifaneis un ho hermes, cacainoi cae ten aetian mathon tu threenu, catabas homoios, chruzen axinen exenence, cae ereto e tauten apebale tu de sun he nai ale thos he desti fezantos misesas ho theos ten tos auten aneideian u monon e keinen al ude ten oikeian apedoken ho mythos de loi hoti hoson tois dikaiois to theion sunairetai tos uto na adicois enantiutai,